աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջի մի քանի օրերին իհարկե մեզ համար ամենահրատապ կարևոր կենսական հարցը այսպես կոչված հսկիչ կետի տեղադրումն է Բերձոր Ստեփանակերտ մայրուղու վրա։ Սա ոչ թե բնական է հսկիչ կետ է, սա փաստորեն մի ինչ որտեղ առանցքային ենթակառուցվածք է, որը պետք է կարողանա խեղդել Արցախը։ Ուրիշ ձև բացատրել դա բնութագրել հնարավոր չէ։ Եվ իհարկե, ինչպես նաև անցած հաղորդման ժամանակ է կանրադարձել, մեզ անհրաժեշտ են շատ հրատապ, կտրուկ քայլեր եւ քաղաքականություն տարբեր հարցերի պարզաբանում Մոսկվայի, Երևանի, ինչպես նաեւ Վաշինգտոնի եւ Փարիզի հետ։ Բնական է Ադրբեջանին ըստ ամենայնի սատարում է Թուրքիան, այսպես Էրդողանի մամլոխոսնակը հայտարել է դիմելով իմիջալյուց հայկական սփյուռքին, որ եթե հայկական սփյուռքը շահագրգռված է, որ Հայաստանում հայերը անվտանգ ապրեն, ասեք ինչի ասում։ Ուրեմն պետք է ընդունի այդ ամենը ինչ կա եւ որ Ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղի հայերին տրված երաշխիքները ընդունին։ Սա բնական է ոչ այլ ինչ է, քան շանտաժ, քան ուժով ինչ որ քայլերի հասնելու, պարտադրելու քաղաքականություն։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք դերևս ժամանակ ունենք, հնարավորություն ունենք շտկելու իրավիճակը։ Շատ կար ժամանակահատվածում պետք է աշխատենք, բայց այդ հնարավորություն ունենք։ Արցախը վաստակել է այդ իրավունքը խոսելու հավասար հավասարի հետ անկախ ամեն ինչից։ Նույն Ռուսաստանի, առավել եւս Հայաստանի կամ ցանկացած այլ երկրի հետ։ Մեր ներդրումը շատ մեծ է նույն նաև Ռուսաստանի անվտանգության ապահովման դարեր շարունակ, ինչպես նաև Մայր Հայաստանի եւ այլ, բայց ոչ թե սա պետք է մենք խոսենք ժողովրդական լեզվով ասած մուննաթով, այլ ճիշտ ձևով, նորմալ ձևով ներկայացնենք այդ ամենը, որ մեզ համար անընդունելի է Ադրբեջանի կազմում որևէ կարգավիճակ։ Բնական է տարբեր երկրներ արձագանքել են այդ գործընթացին, բայց շատ пассив, օրինակ ԱՄՆ դեսպանը ԵԱԿ-ում Մայքլ Կարպենտերը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն մտահոգված է այդ գործընթացով, բայց միայն հայտարարություններով չէ, չէ, պետք է քայլեր ձեռնարկել, որպիսի ժողովրդավարական երկիրը ցեղասպանության չի ենթարկվի։ Ասեն, որ կոշտ դիրքորոշումը եւ ճիշտ դիրքորոշումը աշխատում է։ Այսպես օրինակ պատկերացրեք։ Մի քանի օր առաջ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի խորհրդարանի պատվիրակությունը այցելել էր Ուկրաինա։ Գնացել են Բուչա քաղաք։ Հակառուսական արտահայտություններ են արել։ Կարողանում են չէ անեն, որտեվ ճիշտ են աշխատում։ Ես չեմ ասում մենք հակադրվենք ինչ որ մեկին, վատաբանենք, բայց մենք պետք է մեր արժանապատվությունը պահենք այնպես ինչպես որ կա։ Ինչպես որ կարող ենք, ինչպես որ վաստակել են մեր papերը, արյուն թափելով նույն ֆաշիզմի դեմ պայքարում եւ այլն եւ այլն։ Այս կապիտալը մենք պետք է օգտագործենք, այդ փափուկ ուժը, որը ունենք։ Անցած մի քանի օրերին Ադրբեջանը շարունակել է իր գազային աշխարհակահաղականությունը նախագահ Ալիև այցելել է Սոֆիա եւ այնտեղ ստորագրվել է մի փաստաթուղթ Բուլղարիայի, Ռումինիայի, Հունգարիայի, Սլովակիայի եւ Ադրբեջանի միջև, որտիսի գազային, այսպես տարբեր գործարքներ եւ գազ բնական գազ մատակարարվի այդ երկրներ։ Իլհամ Ալիևը իսկապես սա կապիտալացնում է այդ գործընթացը։ Գազը ունի եւ այլ երկրներից էլ է նաեւ բնական գազ այնտեղ մատակարարելու եւ դրանով լուծում է նաեւ իր աշխարհական խաղերը, շահերն է պաշտպանում, հարցերն է լուծում։ Մենք էլ պետք է այդպես անենք։ Եվ այստեղ առաջին հերթին պետք է հասկանանք, որ անկախ ամեն ինչից, նույնիսկ եթե մենք վիրավոր ենք եւ այլն, բայց արժանապատվությունը միշտ ունի հատուկ նշանակություն։ Եվ անցնենք առաջ, Իրանը կարևոր քայլեր ձեռնարկեց Այսպես Իրանի արտգործնախարարը այցելեց Օման եւ այնտեղ քննարկումներ ունեցան երկու հարաբերությունը, ինչպես նաեւ Եմենի հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ, սա ցույց է տալիս եւս մեկ անգամ, որ Իրանը իր սահմանների ողջ երկայնքով հարաբերությունները լավացնում եւ բարելավում է տարբեր երկրների հետ, նաեւ իր անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ակտիվ է նաեւ չճանաչված աշխարհը երկրները կամ կիսաճանաչված այս քանի օրերի ընթացքում։ Այսպես Թայվանի նախագահ հանդիպեց Թայվան պաշտոնական այցով ժամանած ԱՄՆ Վիրջինիա նահանգի նահանգապետին եւ նա գլխավորած պատվիրակությանը։ Խոսել են երկկողմ հարաբերությունների մասին, Վիրջինիայի արևտրական պալատի բացման հետ կապված հարցեր։ Գիտեք, սա ոչ այլ ինչ է, քան փաստորեն Թայվան-Ամերիկա հարաբերությունները, բայց նահանգների առանձին նահանգների մակարդակով։ Շատ հետաքրքիր։ Բնական է սա Չինաստանը վատ է ընդունելու, բայց անկախ ամեն ինչից տարբեր երկրներ իրենց շահերը պաշտպանում են։ Հետաքրքիր զարգացում տնեցավ թվում է թե շատ այսպես մշակութի ոլորտին առնչվող, բայց այնուամենայնիվ աշխարհակական ենթատեքստով։ Այսպես Աբխազիայում նշել են Ադղյան դրոշի հոբելյանը օրը, այսպես ասած, Ինչի է սա աշխարհակահական կարևորություն, որովհետև Աբխազիան ինքը պատկանում է Աբխազ ժողովուրդը, Աբխազ ադղական լեզվաընտանիքին եւ այդ ժողովուրդները շատ մեծ կշիռ ունեն նաեւ քաղաքական առումով հյուսիսային Կովկասում։ Դա չերկեսներն են, ադղներն են, աբխազներն են, աբազիններն են եւ այլը, չէ՞։ Կաբարդինցիներն են եւ այլ փոքր ազգեր։ Եվ սա նշանակում է, որ իսկապես այդ փոքր երկիրը զարգացնելով իր եղբայրական ժողովուրդների հետ հարաբերությունները ուժեղացնում է նաեւ իր աշխարհակական կշիռը։ Պետք է նաև նշել, որ չերկեսներ կան եւ Թուրքիայում եւ աբխազներ, եւ այս գործիքը նաև փորձում է օգտագործել Անկարան։ Բայց աբխազները կարողանում են շատ հետաքրքիր ձևով այդ բալանսը պահել։ Այսպիսին էին հիմնական զարգացումները, թանկագին բարեկամներ, կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Պինդ եղեք, երբեք չհուսահատվեք։ Հնարավորություն միշտ կա պաշտպանելու եւ արժանապատվությունը պահելու։ Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։